أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء أبنى فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu Tebaraka wa ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa, jednom jedinome, koji samo on zaslužuje da bude obožavan, salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alihi salatu selam, njegovu porodicu, njegove časne ashabe i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovani sestre, kao što ste čuli, mi se večeras družimo sa jednom izuzetno širokom temom. Ja sam doista ovih dana imao dosta problema samo da odvojim ono šta ću govoriti od onoga što neću. To je jedan problem ove tematike, a s druge strane ova tema je komplikovana na način da ne doliči svakome da o njoj priča. Ja lično sebe ne smatram kompetentnim, ali vidio sam da postoji jedna velika potreba u našem društvu da se govori o ovoj tematici, pa sam ja preuzeo tu odgovornost, iako zaista smatram da nisam kompetentan da govorim o njoj. U jednoj uvodnoj riječi možemo spomenuti, <clears throat> jer govorimo na temu najveće znanje. Stanje ljudi u Bosni, a znači i u cijelom umetu kada je u pitanju naobrazba, je daleko, daleko od onoga gdje bi trebali da budu. A najviše u svemu tobi opet dolazi do izražaja neznanje ljudi kada je u pitanju spoznaja gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Najveći neprijatelj čovjeku Znajte, braćo moja draga i ciljne sestre, večeras to dobro zapamtite, najveći neprijatelj čovjeku je neznanje. I danas, kada bi sada ovdje sjedili i pokušali nabrojati samo koliko je negativnih posljedica proizišlo po naše društvo i po cijeli islamski svijet kao plod neznanja. Jedan od razloga koji je mene ponukao da govorim večeras o ovoj tematici jeste i to što smo mi narod koji je prošao kroz sistem komunizma, kao što znate, a sistem komunizma je ulagao mnogo toga da u ljudima ubije klicu vjerovanja u Allaha Đelešanuhu. Pa danas imamo mnogo devijantnih ubjeđenja kod ljudi koji su repovi i tragovi onoga što se dešavalo u komunizmu, zato je veoma potrebno govoriti o ovoj tematici. I zadnja stvar zašto sam odabrao da govorim o ovoj tematici ako praktično pogledamo stanje ljudi i njihov odnos prema nauci i njihov odnos prema Allahu, vidjet ćemo veliku potrebu da se govori o ovoj tematici. Nerijetko nam se dešava da ljude vidimo kako u Bosni po zapadu više, a možda tamo na istoku malo manje, da se ljudi spuštaju na nivo koji je niži od nivoa hajvana. I vjerujte kada uzmijete malo vijesti, kada odete na internet, kada pogledate neke stvari po ulicama, ne može čovjek da vjeruje da je insan sebi dopustio da se spusti na tako nizak nivu. A glavni razlog je, braćo moja draga i ciljni sestre, zasigurno neznanje, nepoznavanje gospodara. Ova naša vjera, braću moja draga, je savršena. Jedan od pokazatelja savršenstva jeste i to što ova naša vjera dosta podstiče na nauku, edukaciju, izučavanje, istraživanje. Vi svi znate da je prvi ajet u Kur'anu objavljen Iqra, uči, čitaj, obrazuj se. Puno je argumenata o islamu koji govori, koji postiču na nauku. Pa ćete vidjeti hadise koji obećavaju velike nagrade onima koji krenu tim putem, a korist će se poslije vratiti njima i društvu u kojem živi. Islamski učenjaci o toj tematici pisali su knjige. Mi ćemo samo da bi potvrdili ovu tezu, spomenuti nekoliko argumenata, a vjerujem da su oni svima vama poznati kao jedna uvodna riječ kako islam postiče na edukaciju. Prije toga govori Ibnul Qajima, rahmetullahi alihi, gdje kaže doista znanje uzrokuje širokogrudnost. Ono za čime većina današnjeg ljudi, znači na planeti žudi, širokogrudnost. Danas su ljudi opterećeni, puni problema, puni naboja, kaže Ibnul Qayyim, rahmetullahi alihi, prije 700 godina, znanje je jedan od najvećih razloga širokogrudnosti. Kaže, toliko znanje može proširiti ljudska prsa i ljudska, ljudske grudi da postanu širi od dunjaluka. A s druge strane kaže, neznanje, džehl, uzrokuje uskogrudnost. Evo imate ovdje tri, četiri stolice prazne. Kaže Ibnul Qajim u nastavku tog svog govora, ali ovo nije slučaj osim sa šerijetskim znanjem. Znači, šerijetsko znanje je to znanje koje grudi čovjeka čini prostranim. Pa kaže Ibnul Qayyim rahmetullahi alihi zato su ljudi, učeni ljudi, oni su najprostraniji grudi, njihova srca su najveća, oni su najljepšeg ahlaka i oni najljepši živi. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala doista uzvišeni Allah će uzdići one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. Allah će ih uzdići na posebne deređe na dunjalu i na ahiretu. Oni koji vjeruju i kojima je dato znanje. I pogledajte danas historiju. Koliko je bilo kraljeva, koliko je bilo zalima, ljudi prepoznati po tiraniji, koji su vodili ratove, ali se danas ne spominju. Ali se i danas spominje Imam Buharija, Imam Muslim, Ebu Hanife, Malik, Šafija, Ahmed, naša ulema, Ibn Tejmije, Ibn Qajim, ljudi, bošnjaci, učeni kao Hanđić i drugi. Pa ih Allah uzdiže na dunjaluku prije ahireta. Kaže Allah Đelešanuhu, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله svjedoči, pazite. Allah svjedoči da nema Boga osim Allaha. A to kaže svjedoči i meleki i učeni. Allahu akbar. Kaže Ibnul Qayyim, ovaj ajet kroz deset različitih segmenata ukazuje na vrijednost ulemi. Allahu akbar. Kaže, Allah je prihvatio njihovo svjedočenje. i Allah je prihvatio njihovo svjedočenje u najbitnijem pitanju na planeti jednoća Allaha Đelešanu et tauhid. Pa Allah Đelešanu kaže, Allah svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, a to svjedoče i meleki i učeni. Pa je Allah prihvatio njihovu svjedočbu, što svakako ukazuje na veliko mjesto učenjaka. Kaže Allah Đelešanuhu, Innema jahša min Doista se Allaha istinski boje njegovi robovi učeni. Istinski strah dolazi putem znanja. I to ćemo večeras non stop potencirati. Ne može se čovjek bojati Allaha osim ako ga spozna. I to je naslov našeg predavanja. To je najveće znanje. Kada čovjek spozna svoga gospodara. Kada spozna svoga gospodara, on je naučio sve što je trebao naučiti. A kada ne spozna svoga gospodara, bez obzira što naučio na Dunjaluku, on ne zna ništa. Pogledajte Japance. Oni su izvor tehnologije danas. Ali pogledajte, ne mogu da shvati. Nakon što napravi jedan laptop da treba neko da ga upali, ne može sam, ne mogu da shvati da postoji stvoritelj zemlje i nebesa i ovaj sklad na zemlji, na nebesima, u ljudskom tijelu, nemoguće da je došao sam od sebe. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wa u hadisu koji izbilježi Imam Buharija od Muavije radijallahu ta'ala anhu kome Allah želi dobro i hajr, kome Allah želi dobro i hajr, uputi ga na put znanja, razumijevanja vjeri. Zato kada vidite čovjeka koji uči, trudi se, studira, znajte da je to pokazatelj da ga Allah voli. Isto tako, u vjerodostojnom hadisu stoji da je došao jedan čovjek Ebu Derdau. Ebu Derda je bio ashab. I otišao je nakon smrti Božije poslanika živjeti u Šamu, u Damasku. Pa jedne prilike sjedio u mesčidu pa mu je došao jedan čovjek iz Medini. Kaže o Ebu Derda, čuo sam da ti prenosiš jedan hadis od poslanika, pa sam došao da te pitam za njega. Ja kaže, nemam druge potrebi. Iz Medini došao u Šam, u Damask, samo da pita za jedan hadis. Pa mu kaže Ebu Derda, samo si zbog toga došao, kaže da. E kaže, blago tebi. Prije nego što me upitaš da ti kažem šta sam čuo poslanika, da kaže, u vezi onoga ko kreni putem znanja. Kaže, Allahu poslanik nam je kazao, <clears throat> onaj ko kreni putem traženja znanja, Allah će mu tim putem olakšati put ka džennetu. Jedna vrijednost. Ko kreni putem traženja znanja, Allah će mu tim putem olakšati put ka džennetu. Da nema ništa više osim ovo dovoljno je. Jer čovjek može ka džennetu ići samo putem znanja. I vidjet ćete, ako imamo vremena, Velik broj današnjih sekti imaju dobre namjere, ali im je šetan prišao s aspekta neznanja. Pa kaže Ebu Darda u nastavku hadisa, doista meleki, Allahova nepogrešiva stvorenja, stavljaju svoja krila pred onoga koji je krenuo putem nauke i zadovoljstva prema onome što radi. To je druga stvar. Treća stvar, kaže, doista stanovnici nebesa, meleki i stanovnici zemlji, pa čak ribe u vodi, čini istikvar za insana koji je krenuo putem znanja. Stanovnici nebesa, stanovnici zemlji, riba u vodi. Mi kad dođemo, kad ribe gledamo, samo gledamo može li u tavu stat. A one sirotice dole istikvar čini za učenjake. Pa nastavlja Ebu Derda, prenoseći hadis Božijeg poslanika, doista je vrijednost alima nad pobožnim, ne nad običnim insanom. Vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mjeseca u noći Ušta pa kada je noć, kada je mjesec pun, nad ostalim zvijezdama. Vidjeli ste kakva je razlika Mjesec i pored njega zvijezdice? E takva je razlika između učenog i pobožnog. A šta mislite kakva je razlika između učenog pod navodnim znacima običnog insana. I na kraju kaže Ebu Derda u nastavku peta stvar hadisa kaže <clears throat> Doista su učenjaci nasljednici poslanika. Poslanici nisu ostavili niti srebrenjake, niti zlatnike iza sebe. Oni su ostavili znanje. Ko uzme, kaže, to znanje, uzeo je nešto najskuplje na svijetu. To su u islamu vrijednosti sticanja znanja. I zadnji hadis kaže Allahu poslanik u hadisu koji je šeha Albani ocijenio dobrim. Kaže, ko ode jednom porani u džamiju da bi nešto naučio ili da bi nekog podučio. Imaće, kaže, potpunu nagradu onoga koji je otišao na hađ i obavio hađ. Ne možeš otići na hađ. Nemamo para. Boži poslanik kaže, ko ode samo jednom u džamiju, da bi nešto novo naučio ili da bi nekoga podučio. Da nekoga naučiš jedan harf sufaru, kaži samo jedan taj odlazak je nagrada kao potpuno obavljen hađ. Allahu akbar. Sve nas to vodi u pravcu da vidimo koliko islam podstiče ljude na nauku. A rekli smo o tome su učenjaci pisali posebna djela. S druge strane, neznanje u islamu se uvijek spominje u negativnom kontekstu i da neznanje nema druge mahani, osim što ga niko sebi ne pripisuje, dovoljno je. Ima li neko, osim oni kad se nafiksaju, kad mu kažeš neznalico, njemu drago. Niko. Svaki razuman čovjek kad mu kažeš neznalico, uši mu se zacrveni. Ali evo nekoliko dokaza u islamu da islam iz korijena liječi neznanje. Kaže Allah Đelešanu u razgovoru između Nuha selam i gospodara, kaže mu Allah Đelešanhu, inni ke en min el džahilin, o Nuhu, ja te savjetujem, nikako neznalica nemoj biti. Musa selam kada je židovima kazao da Allah od njih traže da zakolju kravu, pa kažu oni, jel to ti se i smijaješ sa nama? Kaže Musa alihi salatu wasalam, utječim se Allahu da neznalica budem. Musa, alaihi selam, jedan od odabranih peta e, e, poslanika, vjerovjesnika, on kaže, utječem se Allahu da budem neznalica. Isto tako, u hadisu kojeg imam Buharija i Muslim, od Abdullah ibn Amra el-Asa, radi Allahu ta'ala, kaže, rekao je Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, Allah neće uzdići znanje tako što će ga iščupati ljudskih srca. Ne. Kaže, već će Allah uzdići znanje sa zemlje tako što će umirati učenjaci. Pa kaže, kada izumru učenjaci, ljudi će se okrenuti neznalicama. Pa će ih početi pitati šerijatska pitanja, fetve. Pa će im, kaže, odgovoriti bez znanja. Pa će, kaže, odvesti prvo sebe u zabludu i one koji su ih pitali. Neznanje. I danas, tako mi Allaha, ja sebe ne smatram učenim. Možda jesam dobio na tom fakultetu ključeve od znanja, ali nisam učen. Ali kada vidim ljude pod navodnim znacima učene, jer kod nas je bitno samo da je to nekako vezano za islam. Čovjek studirao čitav život kaligrafiju. Kaže, alim. On čitav život bolan samo pravi freske. Kaže, alim. Koji alim? Znači moramo znati šta znači riječ alim. Šta znači čovjek učen. I onda takvog negdje dovedu u emisiju, on tumači o vehabijama, o teroristima, o nikabima, o hijabima i tako dalje. On siroma kad mu se odvežu pertle ne zna i svezat. Čitav život staje po pertlama i upada na nos i dođe on priča o tim nekim krupnim temama, on je alim. Isto tako Kaže u poslaniku hadisu Enesa od Buhari i muslima, kaže od predznaka sudnjeg dana jeste da će nestati znanja i da će se proširiti neznanje i da će se povećati pijenje alkohola i da će se povećati prostitucija. I danas tako mi Allaha, znači neznanje je, neznanje je se toliko raširilo da je nemoguće opisati. I zadnji hadis koji govori u o pokuđenosti dobra ova voda, da je čaj. Kaže se u hadisku kojeg je zabilježio imam Ebu Davu da šeha Albani je rekao za njega da je vjerodostojan. Od Džabira radijallahu taranu kaže bili smo jedni prilike na putovanju pa je jednoga asaba pogodio kamen u glavu pa mu je rasjekao glavu. Pa je taj asab, kada je spavao doživio poluciju pa kada je ustao kaže asabima, ja sam džunup. Moram li se okupat? Ladno je, meni je glava razbijena. Oni su mislili da čovjek samo jemu može uzeti kad nema vodi. Oni kažu ti imaš vodi, moraš se okupat. Pa je se okupao, pa kao posljedica toga umru. Pa kada su došli Božijem poslaniku, kaže Allahu poslanik, kateluhu, katelehumullah, ubili su ga, tom fetvom. Ubili su ga, Allah i ubiju što nisu pitali kad nisu znali, doista je lijek neznanju pitanje. I tu nas vodi u pracu da podijelimo ljude. Imate ljude, tri kategorije neznavice. Imate obično neznanje, neznanje na kvadrat i kubnu. E šta znači tu? Obično neznanje je čovjek ne zna i zna da ne zna. On kaže ja ne znam, ali znam da ne znam, nisam se školovu. Ta je ko kruh, poljubit ga treba. Ima drugi ne zna, on ne zna, ali on siromah ne zna da ne zna. To je na kvadrat. Ne zna, ali on ne zna. To je, to je nažalost većina umeta danas. Ljudi ne znaju tako mi Allaha najbitnija pitanja o Allahu. I on to ne zna da ne zna. I treći kvadratni, na treću, ne zna, a misli da zna. Oh njega Abibi ne može izliječiti psihijatrija. On ne zna, ali ne samo da ne zna, on misli da zna. I to je taj što drži mikrofon, što tumači, što priča, što govori, a on, rekli smo, ne zna svezat pertle. To su najgori i, nažalost, ima ih dosta danas u umetu. Zato, vraću moja draga i ciljne sestre, najveće znanje je znanje o Allahu najveće neznanje je neznanje o Allahu. I ovo što vidimo na terenu, od naše omladini, od razgoličenosti, od droge, od bluda, od alkohola, od korida, od vrijeđanja Allaha, od sihribaza, od horoskopa, od da je čovjek nastao od majmuna, to je sve posljedice neznanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato <clears throat> prenosi se da je čovjek došao Abdullah ibn radi radijallahu ta'ala anhu vjerodostojna predaja, pa mu kaže, reci mi koje je najbolje dijelo? Kaže, znanje. Dobro, kaže, a šta je nakon toga? Kaže, znanje. Ma kaže, ja došao, pitam koje je najbolje dijelo, a ti znanje. Kao hoće da kaže, nije znanje dijelo. Pa mu on kaže, formulu, životnu. Kaže, ako imaš znanje o Allahu, bez obzira imao malo ili puno dijela, to će ti koristiti. Ali ako budeš neznalica o svom gospodaru, imao malo ili puno dijela, neće ti biti primljeno. Znanje o Allahu. Ja sam to govorio dosta puta na predavanjima, da zaustavimo naše prolaznike sad u Ferhadiji i da ljude pitamo šta znate o svome gospodaru. A da ne govorimo prvo teoretski, a onda praktično. Šta ljudi znaju o svome gospodaru. <clears throat> Braću moja draga i ciljni sestre, ja sam imao veliki problem da odaberim dokaze i ajete i hadise koji govori o Allahu Đelešanhu. Toliko je tih ajeta, toliko je tih hadisa koji govori o veličini uzvišenog Allaha. I to je najveće znanje, spoznati gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Čudno je danas da imate ljude na planeti Znaju da ništa samo po sebi ne može nastati. Može li auto samo po sebi nastati? Osim čovjeka i zemlje i nebesa. To dvoje, troje je moglo samo nastati. Nastali od majke prirode. Što ta majka priroda jedno meni novčanik ne napuni? Čovječ, da ja ustanem i zajutra i majka priroda meni hop grunla hiljadu maraka u novčanik. Nasto čovjek priroda zemlja i nebes, tresi se ljuljaju, majka priroda dršći. Allah te uputio i ko ti dade da na televizor izađeš. Majka priroda, samo da ne bi rekao Allah stvorio. Jer ako rekne Allah stvorio, onda će ljudi reći, a imamo li mi kakvu obavezu prema tom Allahu? Majka priroda. Govorit ćemo o insanu. Je li moguće takvo savršenstvo da majka priroda rodi? Što danas ne... Na... Što, što jedan dan ne dođeš prezgradu Mercedes, nov prezgradu majka priroda ti poslala. Nema paša, trebaš tri pršljena dat za merđu. A, tada ide merđo. Zemlja i nebesa kaj je majka priroda. Zato kažem, bez obzira koliko čovjek bio znan, eto ti Japanci, najveće neznalice, sto posto, ko ne može shvatiti. Kada vidi, Allah Đelešanu, govorit ćemo o tome, fi enfusikum, Pogledajte u sebe, imate najveći dokaz stvorenja da je Allah Đelešanu stvoritelj. I zato kažem, govoriti o veličini Allaha Đelešanu je nezahvalno u smislu toliko je ajeta, toliko je hadisa, koji ukazuju tako mi Allaha da čovjek, da njegov mozak blokira razmišljajući o tome. Kaže Allah Đelešanhu, pazite, u Kur'anu postoji odgovor na sve. U događaju Sulejmana, spomenut ćemo ga danas dva put kroz predavanje, pazite, ja nemam sahat, alhamdulillah, žena mi uzela mobitel, ja ne znam dok će trati predavanje. Što ste mi uzimali sahat ispred mene? Suleiman alihi salatu wasalam je jedne prilike razgovarao sa svojom pticom, hudhudom, pupavcem. Pupavac, ptica za koju mi smatramo šta? Da je nerazumno biće, u smislu nema mozga. Pogledajte govor Sulimana alihi salatu wasalama sa pupavcem. Kaže pupavac, vidio sam da jedna žena vlada njima. On je otišao u Jemen, a Suleiman alihi salatu wasalam je bio u Palestini. To će nam trebati malo poslije. Pa je otišao tamo i našao jedan narod, njihova kraljica se zvala Belkisa i obožavali su sunce. Pa pazite ptici, šta ptica kaže? Kaže, vidio sam da jedna žena njima vlada i da joj je svega i svačega dato, a ima i prijestu veličanstveni. Pa kaže, vidio sam da se ona i narod njezin suncu klanjaju a ne Allahu. Šeitan im je prikazao lijepim postupke njihove i od pravog puta i odratio, te oni ne umiju naći pravi put da se klanjaju samo Allahu. Pupavac, životinja, ptica razgovara sa Suleimanom alihi salatu wasalam i kaže to je njima šeitan uljepšao da obožavaju sunce, kaže kako ne mogu naći put da Allaha obožavaju. I zato kažemo, shvatiti da postoji Allah, stvoritelj i da se samo on obožava, to znači to su životinje u stanju. Kaže Allah Đelešanuhu u poznatom ajetu kojeg mi svi, alhamdulillah, naučimo kao djeca, ajetul kursi i kamo sreće da nekad imamo vremena da ga svega protumačimo. Ali samo prve rečenice Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fis samawati wama fil ard Allah je nema boga osim njega Odma formula, nema božanstava nikakvi osim Allaha, te barake wa ta'ala. Al hayy al qayyum. Govorit ćemo o ovim Allahovim imenima kada navedemo deset primjera Allahovih imena i svojstava. Vječni, on nije potreban nikoga, El Kajum, znači svi su njega potrebni, a on nije nikoga potreban. La huduhu sinetun wala neum, njega ne uzima ni drijemež ni san. Neće Allah nikad zaspati pa da ti možeš uraditi grije da ne zna Allah. Allah je neprestano budan, što ukazuje na njegovu veličinu. Lehu ma fi semavati fil ard. Njegovo je u njegovom mulku, u njegovom posjedu i sve što je na zemlji i na nebesima. Mi, mi smo Allahovi. Sam ti, o robe, nisi svoj. Ti svoje tijelo ne možeš koristiti kako hoćeš. Možeš ga koristiti kako ti je Allah naredio. I onda insan ustane, psuje Allaha, vrijeđa gospodara, vrijeđa stvoritelja zemlje i nebesa, ne pokoraje se onome što od njega gospodar traži. Kaže Allah Đelešanuhu, Allah zna šta svaka žena nosi. Ovdje se misli žena, znači kao pojam ženka, sve što može roditi ili, znači, ajde da kažemo, doživjeti, ajde da kažemo nešto da poluči, Allah to zna. Pa pazite Allahovog Đelešanuhu znanja i ilma a o tome ćemo opet govoriti, Allah zna šta svaka ženka nosi. I zna koliko se materice stežu i koliko se širi. U njega sve ima mjeru. On zna vidljivi i nevidljivi svijet. On je veličanstven i uzvišeni. Za njega je jednak od vas onaj ko tiho govori i onaj ko glasno govori. Onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hoda. Allahu ekber. Govoriti tajno i govoriti znači u sebi ili tajno, javno, Allahu je to isto. Noć i dan kod Allaha je isto. Također, Allah kaže, kada želi nešto, on samo kaže budi i ono bude. La ilaha illallah. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah je svemogući. Sve što može pasti na tvoj razum, Allah je, mogu, Allah je u za to uradi. Sve mogući. Kada želi nešto, samo kaže budi i ono budi. Samo da znamo ovaj ajet. Da li bi se mogle naše grudi stegnuti u problemima ako imamo gospodara koji ne spava, koji je svemogući, koji daje na faku, koji kada želi nešto samo kaže budi i ono budi. Isto tako Allah Đelšanu kaže oni ne, veličaju Allaha onako kako ga treba veličati. Čitava zemlja će na sudnjem danu u šaci njegovoj biti. A nebesa će u desnici njegovoj smotana ostati. La ilaha illallah. Nebesa kompletna će u Allahu i desnici biti na sudnjem danu. Također, kaže Allah Đelešanuhu, u njega su ključevi svih tajni. Sve tajne, sav gajb, šta će biti do sudnjeg dana? Kod Allaha su ključevi toga. I niko gajb ne zna osim Allah. Baš mi se svidjela neki dan onaj videoklip kad došao onaj novinar i pita onoga, kaže, znate li vi gajb? Kaže, znadem, on ovako ko on znadem, a on njemu šamar gru. Hop, veli, ako si znao gajb što nisi znao da ću ti šamar zvizniti pa što nisi sklonuo. On ovako još kaže, znadem gajb, a on šamar gru. Što veli nisi se sakrio od šamara? Gajb zna samo Allah Đelešanu. Pa kaže uzvišeni Allah, u njega su ključevi svih tajni. Samo ih on zna, on jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru. I ni jedan list ne opadne. Tako mi Allaha svevišnik. Da ovaj ajet večeras samo naučimo i da o njemu razmišljamo. I ni jedan list na planeti Tolike su šume i prašume, toliko je voća, toliko je bilja na planeti, ni jedan list ne opadi, a da Allah za njega ne zna. I onda naše grudi prepune mržnji, prepune zavisti. Komšija kupio biciklo, nama srce hoće eksplodirati, on ima biciklo, ja pješci hodam. A Allah zna za svaki list. Allah zna za svaki list. Tako mi Allah da ostanemo pola sata, da ponavljamo samo ovu činjenicu i tezu. Veličina uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. List, pazite, pokušajte samo, to ne može ljudski razum pojmiti tu veličinu. I onda insan teško mu se pokoriti. Nepokoran svevišnjim Allahu. Čuje hajja ala salah, dođi na namaz, hajja ala felah, dođi na spas. Pazi, to, to je muezina naučio poslanik alaihi selam. To je spas. Ne, kaže, meni je spas da idem u firmu raditi. A muezin kaže, dođi na spas. To ti je spas. Ne postoji nijedan list da za njega gospodar svevišnji ne zna. Također, kaže Allah Đelešanu, وَأَسِرُّ قَوْلَكُمَ وِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Vi govorite tajno ili javno. ne samo da to zna, on zna šta je u vašim grudima. Možeš danas meni i nekome reći, ja ne mogu klanjati. Allah zna jel ti možeš klanjati. Ja ne mogu nositi hijab. Allah zna jel ti možeš nositi hijab. Ja ne mogu bez kamatnog kredita. Allah zna šta je u tvojim bolan grudima. Nemoj džaba biti munafik i licemir. Jer Allah zna. Također, Allah kaže, da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo. Ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako se od straha pred Allahom raspalo. Da se Kur'an kojeg mi imamo i nikad ga ne otvaramo i ostavili smo ga na police, da se brdu objavi. Brdo bi strahopoštovanja prema Allahu se smrvilo. La ilaha illallah. I dođe bošnju prodana duša i naplaćuje hatme i jasine. Allahu dragi, ima li, ima li nakon toga većeg omalovažavanja Allaha i njegove vjere i njegovog govora? Da se taj Kur'an kojeg uči za pare objavi brdu, brdo bi se od straha prema Allahu Đelešanu sravnalo sa zemljom. La ilaha illallah. Također, Allah Đelešanu kada govori o događaju sa Musaom, alihi salatu wasalam, Allaha mi uzmite Kur'an. To je jedini izvor gdje možemo naučiti o našem gospodaru, sunnet Božijeg poslanika i Kur'an. Družite se sa Kur'anom, zaustavite se kod njegovih značenja, razmišljajte o njegovoj veličini, nemojte čitati Kur'an kao roman. Poslušajte ovaj događaj, poznati događaj, ali treba zaustaviti se, treba razmišljati o Allahovoj veličini Kaže Allah Đelešanu, ne citiram ajete na arapskom samo kako bi imali više vremena da više stvari kažemo. I kada nam Musa dođe u određeno vrijeme i kada mu gospodar njegov progovori, on reče, gospodaru moj, ukaži mi se da te vidim. Musa, alihi salatu wasalam, došao kod gospodara na razgovor. I svoje želje, ljubavi prema Allahu, kaže, gospodaru, daj da te vidim. Kaže Allah Đelešanu, ne možeš me Musa vidjeti. Ali gledaj Musa u ovo brdo, pa ako me ono mogne vidjeti, vidjet ćeš me. Kaže Allah Đelešanu, pa kada se Allah Đelešanu pokazao brdu, ono je se sa zemljom sravnalo. Pa Musa kad je to vidio, pa u U hadisu koji bilježi imam Termizija i Ahmed, kaže Boži poslanik, Allah Đelešanu je pokazao tom brdu od svoga bića samo kolika je ovaj dio malog prsta. Nije se Allah Đelešanu kompletan pokazao tom brdu. Pokazao je samo jedan dio koliki je mali prst i to znači samo jedan dio. Pa se brdo, braćo moja draga i ciljne sestre, od uzvišenosti prema Allahu Đelešanu i njegove veličine, znači sravnilo sa zemljom. Isto tako, znači, ova nauka, Spoznati Allaha Đelešanu i najispravniji kroz Kur'an i sunne Božih poslanika kroz Allahova imena i svojstva. Razmišljajući o njegovim svojstvima, razmišljajući o njegovim imenima. Pazite, Allah Đelešanu kada govori isto o Musa'u alihi salatu wasalam, kada ga je potjerao faraon sa svojom velikom svitom i svojom vojskom, Musa alihi salatu wasalam s jedne strane more, s jedne strane faraon. Pa kažu mu Sauvi sljedbenici, kaže, eno i, gotovo, stigli su nas. Ne, ne, kaže, samo mi moj gospodar. Allahu akbar. Kaže, pa je Allah Žešan naredio mu Sauda svojim štapom. To je Allahov kudret, Allahova moć. Kada si Allahov štićenik, više dunjalučki zakoni ne vrijede za tebe. Kaže, pa smo naredili mu da udari svojim štapom po moru pa je udario pa se more. Pazite koliko stvari u jednom događaju veoma bitniji. Da li danas postoji nešto što može jedno more rascijepiti na dvije polovine? A mu sa udarcem štapom napravio 12 prolaza kroz more. Kaže, pa su postali ti zidovi kao velika brda i stijene. O tome nam Kur'an govori. Kaže Allah Đelešanhu, provedi o Musa svoj narod po suhome putu. Pazite, dovoljno je mu da pukne more na 12 prolaza. Ali većina mu se još ogleda da je ta zemlja dole postala suha. I znate šta još? Kaže Allah Đelešanhu za faraona, el jeumenu ne neđike. Danas ćemo mi samo tebe spasiti. Kada je živio faraon? Prije koliko hiljada godina? a danas je njegovo tijelo prisutno u Egiptu. Danas ćemo te, kaže, sačuvati da budeš onima koji dolaze dokaz. Allahu, dragi svevišnji. Ali ljudi neće da razmišljaju. Neće ljudi da razmišljaju o Allahu veličini. Ovaj događaj sa Musaom, alihi salatu wasalam, da čovjek samo pokuša zamisliti taj događaj. Pucanje mora na 12 prolaza, su put, Čak neki učenjaci navodi, iako to mi nema dokaza, da je Allah dao prozore između tih 12 puteva da ljudi jedni druge vide, jer nisu mogli svići kroz jedan prolaz. Pa da čovjek vidi svoje rođake i prijatelje tamo kako se ne bi za njih brinuo. La ilaha illallah. I onda insan, ova sićušna molekulica, podigne glas na Allaha Đelešanu. Vrijeđa poslanika, alihi salatu wasalam. Vrijeđa vjeru Islam Doista je hrabar tako mi Allaha, svako onaj ko čuje naredbu uzvišenog Allaha pa se ne odazove. Zato kažu selefi, nemoj gledati u grijeh, već gledaj veličinu onoga kome si napravio grijeh. Pogledaj veličinu onoga kome si nepokoran. To je onaj koji kada kaže budi ono bude, more se rascijepi. On je stvorio zemlju i nebesa. Njegovo je sve što je na zemlji i na nebesima. Allah Đelešanu je alim, sve znajući. Tako mi Allaha samo kada bi razmišljali o ovim znanju, značenju. Kaže Allah Đelešanu, inna Allahe bi kulli še'in alim. Na 16 mjesta u Kur'anu. Znači svaki 30 stranica jednom najđe, inna Allahe bi kulli še'in alim. Doista Allah sve zna. Nema ništa što ti može pasti na pamet. U zemlji i na zemlji, u svemiru, u kosmosu, u tebi, a da to Allah ne zna. Inna Allahe bi kulli in alim. A Iša kaže u hadisu Buharije, došla je žena da se žali na svog muža. U aišinoj sobici. Njena sobica je bila dva sa dva metra. Četiri kvadratna metra. I kaže, ona sjedi sa poslanikom. Žali se na svog muža. Ja nešto čujem, nešto ne čujem. Ne mogu razumjeti jer šapori sa poslanikom. Allah objavljuje suru Muđadele iznad sedam nebesa i kaže Kad semi Allah, sigurno je Allah čuo onu koja se došla žaliti na svog muža. Iznad sedam nebesa Allah Đelešanu je čuo. To je samo jedno Allahovo ime, Alim, znajući. On sve zna. Također, Allah zna sve jezike. Razumije ti govor, glas Razumije kada svi ljudi u grupi govori. Svi stotinu ljudi, hiljadu ljudi, milion ljudi na refatu isto vrijeme Allahu dovu upućuju. I Allah te sve dove čuje. I svima se odaziva. Isto tako Allah je se sve čuje. Sve zna, sve čuje, sve vidi. Kaže Allah Đelešanu, Innehu bi kulli basir. Allah sve vidi. Nema mjesta, nema mjesta, zapamti danas. Nema mjesta da se možeš od Allaha sakti. I čemu onda čovjek da čini grijehe kad ga kao navodno ljudi ne vidi? Pitanje je onda koliko smo shvatili veličinu uzvišenog Allaha Đelešanhu. Isto tako, Allah je hakim, mudri, sve što naredi ima mudrost. Sve što zabrani ima mudrost. Njegova knjiga je najmudrija knjiga na planeti. Najistinitija knjiga na planeti. Šta god da nam treba, trebamo naći u toj knjizi. On daje mudrost kome hoće. Uzima je od koga hoće. Zato što je on mudri. Isto tako, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je tawab. Onaj koji prima teube. Znači, svi ovi ajeti, sva imena uzvišnog Allaha Đelšanu imaju potporu u Kur'anu, ali imamo vremena da navodimo dokaze. Etawab, onaj koji prima pokajanja od svojih robova i čak šta viši, kažu islamski učenjaci, etawab, onaj koji prima teubu, obuvata i to da Allah ti podari želju za teubom. I koliko puta mi ljudi dolazi, juče, prekuće mi dolazi pitanje, še, uradio sam to i to, mogu li se pokajati? Zapamtite, Allah je tawab, prima pokajanje, ne postoji grijeh. Ne postoji grijeh. Najveći grijeh u islamu je kufr. Pa je Allah dozvolio ljudima da iz nevjesta uđu u islam. Zato što čovjek uradi manje od toga je mnogo preći da bude primljeno kod Allaha ako se ispuni uvjeti, ako to ostavi radi Allaha, ako se zbog toga pokaji, ako odluči da se više nikada neće vratiti, Allah će mu oprostiti. I čak šta više, loša djela u dobra pretvoriti, kao što je došlo u suri furkan 70. ajet. Znači, etawab, Tolika milost, toliki rahmet Allaha Đalešanu. Čovjek koji godinama bio u nevjerstvu, pripisivao mu sina, pripisivao mu... Allah mu ostavio vrata da se pokaje. Zato isto tako mi iz ovoga možemo uzeti mnogo koristi. Nemoj gubiti nadu ni u koga. Ma kaže, on je čitav život. Ne, Allah je tawav. Allah će primiti pokajanje šta god da je čovjek uradio. Također, Allah Đelešanu od njegovih imena jeste da je razak. Allah daje obskrbu. Zapamtite večeras. Najveći problemi danas na planeti nastaju iz pohlepe. Ljudi trče za nafakom. Zapamtite. Allah poslani kaže u hadisu Čovjek kada oživi u utrobi svoje majke nakon 120 dana, Allah mu pošalje meleka i propiše mu četiri stvari – Prva stvar, propiše mu na faku. Znači, na faka čovjekova je određena. I neispravno je. To je sumnja u gospodara da čovjek kaže ja ne klanjam zato što idem radim. A dobro, ko hrani one životinje na planeti, ko hrani ptice, koliko je životinskih carstava na planeti, koji hrani? Zato je Allah ar-Razak, on daje na faku. On je određuje, nekome više, nekome manje, iz njegove mudrosti. On od ljudi ne traži protu uslugu zbog nafaki, kao što mi radimo jedni drugima. Allah Đelešanuhu kaže وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Ne postoji živo biće na planeti, a da ga Allah ne obskrbljuje. Allah obskrbljuje bolan, nevjernika, a da ne obskrbi vjernika svoga roba. Tako mi je Allaha uzvišenog. Ako ti bude propisano da umreš od gladi, kada bi se sva planeta okupila da te spasi, ne mogu. Zato je jeftin izgovor, providan izgovor, šupan izgovor, ukazuje na to da čovjek nije spoznao gospodara, da čovjek kaže ja ne klanjam zato što idem za nafakum. Farz je, kaže, radit. Dobro da zna riječ farz, ne znam gdje je nju naučio. Isto tako Allah je haj, živi. Pazite Allahova veličina. Vidite, prijesednici velikih država, vladari, kraljevi, bogataši, milijarderi, ali kada dođu u smrtne muke, može li neko odbiti meleka smrti? To vam ukazuje na veličinu Allaha. Faraon je bio faraon. Jedan od najbogatijih ljudi historije. Ali je mogao odbiti svoju smrt? To vam ukazuje na veličinu Allaha. To vam ukazuje na našu slabost, a o tome ćemo govoriti posebno. Isto tako, Allah je melik. Allah je istinski vladar svega. Sve što vidite na planeti je Allahovo. Allah je istinski vladar. Sve što vidite je njegovo. Tako, braću moja draga i cijene sestre, trebamo razmišljati o Allahu. Sve ovo što imamo, to smo dobili samo privremeno da se vidi kako ćemo se ponašati. Ej, ejukum ahsenu amela. Ko će od vas se ljepše ponašati na dunjaluku? I tako dalje. Imamo mnogo Allahovih imena i svojstava, ali evo samo zadnja stvar, Allah, Allah sebe opisuje Halik, stvoritelj. Allah je stvorio sve na zemlji. Allah je stvorio zemlju i nebesa. Allah je stvorio insana. Nije čovjek nastao od majmuna. Nemoguće je da ovako savršen kosmos nastane sam. Najosnovnija stvar, auto ne može nastati samo. I bilo koje auto da ljudi naprave, dođu ljudi i kaže ima mahane. Zato što je to šta? Naš plod. A pogledajte, Allah Đelešanu poziva u prvim ajetima suri Mulk. Kaže, pogledajte u nebesa. Pa vrati pogled jednom, pa dva put, pa tri put. Ima li nesklada? Da ste nekada vidjeli da se nešto sudari u kosmosu gore? Osim ako mi nešto pošaljemo gore da se sudari. Sunce svake godine, mjesec, zvijezde, sve plovi, sve pluta, ali savršenstvo. I to samo nastalo, priroda dala, tako mi Allah svevišnik samo da o tome razmišljamo. Da razmišljamo o tome kolišni smo. Ja sam to navodio više puta. Zamisli se da odeš na mjesec ili malo još dalje u Vasionu, pa da ozgor pogledaš zemlju, ona je ovolika i na toj zemlji ima ovakvi šest milijardi ljudi. Ozgor su oni molekule. A šta misliš da odeš u neku drugu galaksiju i negdje dalje više ne znam ti termine? Kolišni smo mi, molekule. Imamo, imamo hrabrosti da podignemo riječ protiv Allaha, da se ne pokorimo, da se ne bojimo njegove kazni, da ne žudimo za njegovim džennetom, da mu ne budemo zahvalni zbog svega što nam je dao. Tako mi Allaha osjećam da ne postoji insan kojim, kojim nisu potrebni ovi savjeti. Allah je stvoritelj zemlje i nebesa, Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu haliku kulli šej. Stvoritelj svega. Na kraju, braću moja draga, na kraju, na kraju ovog dijela, inšala, ima još jedan manji dio predavanja, ako Bog da. Hadisi koji govori uzvišenom Allahu Đelešanhu. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, prvo što je čovjek stvorio je pero. Pa mu je kazao, piši. Kaže, gospodaru, šta ću pisati? Kaže, piši sudbine i sve šta će se desiti do sudnjeg dana. A u vjerodostojnom hadisu to je uradio 50.000 godina prije nego što je stvoren nebesa i zemlja. Sve zapisano. Ali šta nam to ukazuje na veličinu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala? Također, prenosi se u vjerodostojnom hadisu da je došao <clears throat> židov Božjem poslaniku pa kaže o Allah poslaniče mi u te vratu nalazimo da će Allah Đelešan na sudnjem danu staviti zem, nebesa na jedan svoj prst. Na jedan prst nebesa. Na jedan prst zemlje. Na jedan prst planine i na jedan prst sva ostala stvorenja. Allahu akbar. Pa je se Allahu poslanik nasmijao potvrđujući istinitost te činjenice, pa kaže وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِ Oni, Nevjernici nisu, kaže Allaha, veličali onako kako zaslužuju. Također, Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže u hadisu koji je zabilježi ima muslim od Ebu Zera i da ima muslim. Nije zabilježio drugi hadis u svojoj zbirci osim ovoga, tako mi Allaha njegova zbirka bila vrijedna. Kaže Allah poslanik u jednom dugom hadisu, o robovi moji, kada bi se prvi od vas i zadnji, od prvog do zadnjeg svi, i ljudi i džini, okupili, kaže, na jednu na jedno mjesto, na jedan proplanak, na jednu čistinu. I svi od mene zatražili šta hoće, šta može pasti ljudskom razumu na pamet. I kaže, ja svima dao ono što hoće. To ne bi, kaže, iz moga, mulka, iz mojih riznica umanjilo, osim koliko umanji igla, kada se zabode u more, izvadi se iz mora, pa pogledajte šta je igla izvadila od mora. To vam je gospodar. Svi ljudi od Adema alaihi selam do zadnjeg čovjeka do sudnjeg dana. I svi ljudi i svi džini na jednom mjestu. I svi traže šta hoći. I svima dadni. I to ne umanji od njegovog mulka i njegovih riznica koliko umanji igla kada se zavode u more. To vam je gospodar kojim smo svi mi nepokorni. Također, kaže Allah kada govori o Ibrahimu alaihi salatu wasalam, kada je podigao svoj glas protiv kipova, pozvao Allahu Đelešanhu, odlučili su da ga bace u vatru. Pa su naložili toliko veliku vatru da ga nisu mogli ručno baciti iz katapulta su ga bacili. Kaže Allah Đelešanhu, vatri kuni berden wa salamen ala Ibrahim. O vatro, budi hladna i spasonosna Ibrahim. Pa Ibrahim alaihi salatu salam nije izgorio. Ja ne navodim ovu priču osim iz jednog razloga, da vidimo kolika je veličina uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj događaj sa Sulejmanom alaihi salatu salam, kada je čuo za tu Belkisu, ona u Jemenu, on u Palestini. Pa kaže kada mu je Pupavac rekao da ona ima veliki prijestol, kaže ko će mi donijeti njen prijestol? Pa kaže Ifrit, jedan od džina, ja ću ti ga donijeti prije što ustaniš. Kaže drugi džin, ja ću ti ga, kaže, donijeti, pazite, Palestina, Jemen. Ja ću ti ga, kaže, donijeti prije nego što ti trepneš okom. Pa kada je Suleiman a.s. trepnu okom, našao je pred sobom prijestom. To je snaga koju ima jedno od Allahovih stvorenja. Da u jednom dijelu sekunde ode u Jemen i vrati se. I donese toliko velik prijestom. A zamislite onda kako je veliki veličanstven onaj koji mu je dao tu snagu. Također, braću moja draga i cijenije sestre, Allah Đelšanu ljudima daje mnoge ajete. Dao nam je, znači, ajete, dao nam je u nebesima, u zemlji, u nama samima. Zato Allah Đelšanu kaže وَفِي أَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْسِرُونَ Zašto ne pogledate u sebe? Tako vam Allaha uzmite, otiđite malo na internet. Nemojte samo koristiti internet u negativnom kontekstu. Uzmite samo mozak. Ja ne mogu da vjerujem da postoji doktor medicini, a da čovjek nije musliman. Uzmite samo funkcije mozga. Uzmite samo srce. Uzmite bubrege. Uzmite jetru. Znači, to su cifre, to su podaci, tako mi Allaha, da, da ljudski mozak tu ne može povjerovati. Nervni sistem, krvni sistem, sve je to u jednom insanu. Čovjek da hoće da napravi samo jedno srce, šta bi mu trebala bi mu fabrika čitava. Allah što kaže fi enfusikum فَلَا تُبْسِرُونَ U vama samima su dokazi. Zašto oni ne razmišljate? Također, Allahu poslanik nam kaže u hadisu Buharije, kaže kada je išao na sedmo nebo u noći Israil u Al-Mi'rađa, Kaže, došli smo na sedmo nebo, pa smo našli Ibrahima, alaihi salatu wasalam, bio je naslonjen na nebesku kjabu, Bejtul Ma'mur, Kaže, a tu u Kjabu svakim danom uđe 70.000 meleka i više se nikad ne vrati. La Svakim danom u nju uđe 70.000 meleka i više se nikad osudnjeg dana tu ne vrati. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, jedne prilike sjedio sa sahabima pa su čuli neki tup udar. Kaže Boži poslanik, znate li šta je ovo? Kažu, ne znamo. Kaže, to je kamen bačen prije 70 godina sa vrha džehennema, danas je došao do dna džehennema. La ilaha illa. Ja ovo ne govorim da opisujem džehennem. Ja govorim o veličini onoga koji je stvorio toliki džehennem. Kaže Boži poslanik alaihi salatu wasalam, ova vaša dunjalučka vatra je samo 70. dio džehennemske vatri. Ja ne govorim o džehennemskoj vatri, ja govorim o veličini onoga koji je stvorio takvu vatru. Kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu, nevjednik će biti toliko velikog tijela na sudnjem danu da što veću patnju ispati, kaže samo njegov zub, kutnjak će biti kao brdo Uhud. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, dobio sam dozvolu da vam samo govorim o jednom meleku koji nosi arš uzvišenog Allaha. Od meke resice njegovog uha do njegovog ramena je sedamstotina godina hoda. To vam je Allah. To vam je gospodar. I onda vidite ljude. Zato ćemo govoriti o jednom od tih srčani ibadeta. Mi smo tu većinom zakazali. Srčani ibadeti. Mi pazimo na vanjštinu. Brada, nogavice, nikav. Naša srca gdje su? Strahuju li od Allaha? Plaću li pred Allahom? Na koga se oslanjamo? Ima mnogo toga. Evo želim samo da završimo to sa ovim primjerom. Braću moja draga i cijeni srce, cini majke i poštovani sestre, srčani i badeti. To je nešto najbitnije. Tu je nevjerstvo, tu je licemjerstvo, tu je kufr. Tim i badetima trebamo posvetiti pažnju. Tu je bogobojaznost. Boži poslanik jedne prilike udara prsa i kaže ovdje je bogobojaznost. Nije bogobojaznost na jeziku. Ovo ne znači da vanština nema svoje mjesto. Ima i hijab, i nikab, i nogavice, i brada. Ali srce, kaže Allah poslanik, u ljudskom tijelu ima jedan organ. Ako on valja, valja će sve ostalo. Ako on ne velja, ne velja ništa. A to je srce. Tu je nada u Allahu milost. Tu je strah od Allaha. Tu je ubjeđenje da je on gospodar zemlje i nebesa. Tu je ubjeđenje da se ništa ne može desiti bez Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah Đelešanhu, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Onaj ko se na Allaha osloni, on mu je dovoljan. Budimo iskreni. Ja primijetim na sebi slabost. Na koga se mi oslanjamo? Na pare, na porodicu. Ako imamo kakvog prijatelja doktora, nekoga političara, ako smo bogati, ako auto, ako... Jer se oslanjamo na dunjaluk ili na Allaha subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Onaj ko se osloni na Allaha, on mu je dovoljan. Isto tako, braću moja draga i cijeni sestre, ovo je srž ovog dersa. Da spoznaje Allaha Đalešanuhu, Oslonac na Allaha, bogobojaznost, ljubav prema Allahu. Kako je postići? Kako doći do njih? Prva stvar, razmišljanjem onome svemu što smo govorili. Nebesa, zemlja, savršenstvo, ljudi. Je to moguće da bude sve bez gospodara? A ako ima stvoritelj, onda je on jedini taj koji treba da bude obožavan. Isto tako, odvojite vremena, nahranite svoje duše. Naše duše su najveća bjeda na planeti. Nahranite svoje duše spoznajom Allaha. Nema veće sreće. Zašto je Bilal radi Allahu ta'ala utrpio onakve muke? Zato što je spoznao gospodara. Kad su ga vrijeđali, udarali i mučili, šta je govorio? Ahadul ahad. On je jedan. Samo njega obožajim. Znači, spoznaje Allaha nas čini sretnim, tako mi je Allaha. Da budeš najbolesniji, da budeš najsiromašniji, da budeš najneugledniji, najnepismeniji, najneškolovaniji. Ti sretan zato što si spoznao Allaha Đelešanu. Sretan si jer si njegov rob, jer njemu robuješ. Isto tako, znači izučavanje Allahov imena i svojstva kroz Kur'an, kroz hadise Božih poslanika, alihi salatu wasalam, učenje Kur'ana sa tedeburom i razmišljanjem. Uzmite tako vam Allaha Kur'an. Pročitajte dnevno samo jednu stranicu. Ali nemojte čitati samo da dođete do kraja stranici. Razmišljajte o onim značenjima, o veličini njegovih imena, o veličini njegovih svojstva, onim događajima koji su se dešavali. Nemoj da mislite da Allah nije imao šta nam drugo kazivati u Kur'anu, osim događaj sa Musaom. U tome su pouke, u tome su poruke onima koji žele da razmišljaju. Isto tako, vraću, moja draga, ciljni sestre, za kraj, i to je kraj zaista, nekoliko blic pitanja da vidimo mjesto uzvišenog Allaha u našem srcu. Prva stvar, da li djeluje na nas kada čujemo rekao je Allah i rekao je poslanik. Gdje je tu veličanstvo Allaha Đelešanu? Imate ljudi koji rekao je Allah, nemoj to! Kao da nisi ništa rekao. Tu možete preispitati svoje srce. Da li istinski vjeruje? Da li je spoznalo veličinu Allaha Đelešanuhu? Kada mu kažeš, rekao je Allah u Kur'anu, da vidiš kako će to prihvatiti. To je pokazatelj da li smo shvatili veličinu uzvišenog Allaha ili ne. Isto tako, kakvi su ti osjećaji kada počiniš grijeh? Da li te to kopka? Da li te to boli? Da li te to žulja? Da li ne možeš od toga zaspati? Ili je to ništa, kao što kaže ili u hadisu ili u predajama, shodno znači e, govoru u Lemi, Licemjer kaže, gleda svoje grijehe kao mušica. Samo mani rukom i oni kaže, mušica odi. A mu'min gleda grijehe kao veliko brdo pod kojim on sjedi. Pa čeka samo kada će se na njega obrušiti. Kakvi smo mi kada uradimo grijeh? Da li nas to žulja? Zbog veličine Allaha Đelešanuhu. Isto tako, kakav si, kako se ponašaš kada nisi sa ljudima, kada si sam. Tu dolazi do izražaja strah od Allaha. Ne dolazi ovdje, sada se mi svi jedni drugima smiješimo i selamimo. I, ali istinska bogobojaznost, spoznaja Allaha dolazi onog momenta kada si sam. Inne ledine jahšeune rabbehum bil gajbi. Oni koji se Allaha boje kad? Kad su sami. Oni imaju nagradu, oni imaju oprost. Ovo je samo blic pitanje. Sam sebi postavi. Da li se razlikuje tvoj život kad si sam i kad si sa ljudima? Isto tako, jedna opasna stvar. Allah poslanik alaih salatu wasalam je kazao jedan hadis koji je izuzetno, izuzetno težak. Kaže Allah poslanik, doće ljudi na sudnji dan. Donijeće djela velika kao brda tihami. U arapskom tamo svijetu, prema Jemenu, imaju velika brda tihami. Tolika, kaže, dobra djela će donijeti, ali će ih, kaže, Allah u prah pretvoriti. Pa su rekli, sabi, Allahu će zašto? Reći nam šta je problem. Kaže, to su ljudi koji su, kaže, kada bi se osamili sa Allahom i njegovim granicama, kršili bi granice. A pred ljudima su bili nešto drugo. Čuvajte se, vraćamo, moja draga i cijenje sestre, ove stvari. Isto tako, da li Allahu i njegovoj vjeri, iako Allahu ne treba ništa, imate onom hadisu od Ebu Zerra, gdje smo govorili kada bi se iskupili svi i tako, Allah Žešanu kaže, kada bi svi vi bili kao najbogoboljaznije srce jednog među vama, to Allahu ništa ne povećaj. I da budete kao najgore srce jednog od vas, to Allahu ništa ne smanjuje. Znači, bade treba nama, ne treba Allahu. Ali ovdje pitanje, kakav je naš odnos prema Allahu? Je li samo Allahu dajemo, pod navodnim znacima dajemo, ono što je višak. Višak vremena, višak zdravlja, višak imetka. Ili nam je Allah Đelešanu uvijek prvi. Len nalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nećete postići savršenstvo dok ne budete udjeljivali od onoga što volite. To asabi kad su čuli, znate šta su radili? Prvo sjedni i razmišlja šta mu je najdraže od imetka. Kaže Talha radijallahu ta'ala, kada je objavljen ovaj ajet, sjeo sam i kontam šta mi je najdraži. Najdraža mi je, kaže, bila hadika i bašta pored džamije Božih poslanika. Zašto mi je bila najdraža? Božji poslanik kada bi klanjao podni namaz, izišao bi i tu bi stratio, napio bi se vode i uzeo bi datula. Tu mi je bila, kaže, najdraža zemlja. Kaže Allahu poslaniće, Allah Žešanu kaže, nećete postići dobročinstvo dok ne budete udjeljivali ono što najviše volite. Ova bašta je meni najdraža, ona je vakuf radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato postavi sebi pitanje, i ja sebi, svi zajedno, šta Allahu dajemo? Je li ono samo što, što smo iznosali, ono što je već potrošeno ili ono što je najbolji? Tu ćeš znati gdje je mjesto Allaha kod tebe u tvom životu. Isto tako, da li interese ljudi stavljamo iznad interese Allaha Đalešanuhu? Insan koji svati veličinu Allaha, nemoguće je. Nemoguće je da dadni prednost interesu ljudi i dunjaluka nad Allahom Đelešanhu. Ovo ne znači da ne treba biti mudar, lijepa riječ i sve to, ali interes Allaha Đelešanhu. A to je naš interes. Samo govorimo da bi pojasnili. Kada dođe nešto da uradiš, a to se krši sa Allahovim naredbama, ne daj nikome pravo nad Allahom Đelešanhu. I zadnja stvar, braću moja draga i ciljni sestre, da vidimo Allah Đelešanu, rekli smo, zna šta je u našim grudima. Da se stidimo Allaha, da nađe u našem srcu nešto što on ne voli. Jer znamo da Allah Đelešanu zna šta je u našim srcima. Braći moja draga i sestre, ovo je tema duga. Rezimirat ćemo i nekoliko rečenica. Ova naša vjera postići na znanje, postići na edukaciju. Prvenstveno, najveće znanje, najveća edukacija spoznati Allaha Đelešanuhu. Naš gospodar ima savršena imena i svojstva. Nažalost, ljudi u ovoj dunjalučkoj kolotečini nimaju vremena da spoznaju svoga gospodara. Zato vam savjetujem. Tako mi Allaha ono što volim sebi, volim i vama. Odvojite vremena. Družite se sa svojim gospodarom. Uzmite knjige, vjerodostojne knjige. Imate lijepu knjigu od našeg šeha Sanela Ramića u kojoj je govorio o Allahovim imenima i svojstvima. Čitajte, družite se sa Allahom Đelešanu. Spoznajte svog gospodara. Budite zadovoljni, tako mi Allaha nema većeg zadovoljstva od spoznaja Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu nam je dao toliko dokaza. Sami mi smo toliko slabi. Ne treba nam veća slabost osim da smo nastali od kapljici sjemena. Koliko je samo pokazatelja da smo slabi. Može li neko odbiti smrt? Može li neko odbiti bolest? Zato vam kažem, družite se sa knjigama koje govore o Allahu Đelešanu, jačajte svoje vjerovanje. Nemojte sebi dopustiti. Nemojte sebi dopustiti. Da čujete da vaš gospodar nešto traži od vas, a da posumnjate u to. On je El Hakim, on je mudri, tako mi je Allah svevišnjeg. Sve što Allah naredi, samo se korist vraća nama. Mogli bi o tome govoriti nadugo i naširoko. Molim Allaha Đelešanu da vas nagradi za vašu pažnju. Molim Allaha Đelešanu da u naša srca ulije iman koji će veličati Allaha Đelešanu. Molim ga Subhanu ta'ala, da nas učini od onih koji će ga spoznati istinskom spoznajom. Molim Allaha Đelešanu da nas učini od onih koji će se ga istinski bojati i javno i tajno. Molim Allaha Đelešanu da pomogne našu braću muslimane mantje bili. Molim Allaha Đelešanu da nas učini na putu istine i na kraju Subhaneke Allahumma da bihamdike in la ilaha illa in ve tubu أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر